Maite, etxe ikilan egun hon, maite? Igun hon? egun, eh, jiten OIP, Observator International de Prisons, eh, eko ki de bezala, erranen dizugu. Eh, ikusten dizugu hor, frantziako ministeritzak deklarapen bat egindala, Nicole Belloubet de la Cuaq. Entzun duzu, zer reiten ahal deku, zure manibat altuba da justokin zer den? Zer elkitzen den, jortzi? Bai, guk uh, beti, beti ber uh, gauza azpimarratzen du, eh? uh, eta hori uh, aspaldidanik. Eh? Erra nahi du uh, presondegiak zertarako, norentzat. Uh, preso sartzen diren jendiak uh, uh, lan jurusak balimadira gizartearen zat, zer da lan jurusa izatea, nunda da Uh, Eta, eta beste gauza bat jaiten duguna da, gaur egun eh, inoiz baino preso gehiago daude, irurugei eta amak uh, eh, mila pasa. Eta inoiz baino gehiago, beraz. Eta Ipar Ameriketan bezala, eh, eh, presondegi gehiago eraiki eta jende gehiago sartzen da presondegietan. Legeak hor baitira, beraz legeak uh, nola baita aplikatzen dituzte. Hatzikor, eh, Nicole Belubetek gaiten dizu, uh, haik gediala sortzimila preso gutigo Uh, preso populu hortan, ordin zer da, realista da, hau, erraiten diana edo ez bate? Alors, sortzi mila gutiago, preso, eh, hori da, janduzu? Oui. Baina, uh, leku gehiago. Beraz, uh, presondegi gehiago eraikiko dituzte, ondoan, bon. Hor, ah, du dizu, ah, behobeki parte jatuko dizi, heltu bada, ez dakit. Bai, Orduan eh, gertatzen dena da, egia da eh, duela, eh, ez dakit, eman dezagun berrogei urte, edo berroi maurte, egin zen flori, flori da Europako presondegi handiena, eh, bat dira bos mila, sei mila preso, egia da gaur egun egiten dituzten egiturak, Monde bezala, hor bat dira bos sei un preso. Beraz, egitura tipiagoak dira, baina problemak ez zira konpontzen. Eh, bai beti baditugu ditugu, eh, eta bost lekuen zat, egun hogei preso. Beti. Eta, eta bai da, lehen salatzen nuena da, hauzi haintzineko presoak dira. Hauziaren mm. bea direnak. Bai, patuik izan duz, azken urtetan, pauen beste baten jaikitzia, do beste guneli batetan departamentin heben. Bai, berdin, mondemarzaneko bat bezala nahi du hauzi beha direnak eta hauzitan eh, pasatu direnak kondena laburren zat. Be, ez da egina, ez du... me... ez da hori. Atera da, ez hitzaileak eta... Uh, eh, Irurogei eta amak mila etatik, uh, eh, oipek duena, lan jirusak izartearen zat. Iru milako bat, lau milako bat, ez gehiago. Beraz, eh, ez dugu olako eh, neurriak hartu behar, gainera ikusten da, ekialdeko errietan, eh, Suedian, Norvegian eta abar, uh, presondegiak uh, esten dituzte, preson ez dituzte egitzen, dituzte ezar gaitik, ez beste neurri batzuk hartze baita dituzte. Baina pres, jendea gutiago uh, presondegiratzen dute. Mm. E, eta zer egiten ahal ordean hor eh, oipek zer zer pesu bat du hor eh, ez bai hortan ah. harremanetan zide uh... oip da uh, behatuki bat eh? Hm, Jala, hm. edu behatuki bat gira, uh, observatzaile eta uh, dugu presuen eskubideak ez direlarik Eta zien pesia zer da hori? Ah, guk uh, gure eranak entzuten dituzte eta, eta nire ustez kontuan hartzen dituzte. Baina, badakizu izan zen soziologo bat eh, baionan, eta erraiten zuen, nahi baduzue jakin lege behian zeidatzia izanen den, entzun zaindarien eh, sindikatuen rebendikapenak. Mm. Voilà. <laughs> Piskat hori da. Eh? eh la ere, hor bada, uh, presondegian gertatzen dena, ez da, atera, behar, uh, presondegietako murruetatik. Eh? Eta hor, aipatzen dugu presuen kopurua, baina, bon, beren eskubideak ez dira inoiz, inoiz, jendeak uste du eh, presondegian untsa direla, jatera maiten zailela presondegian sosa behar da, dena pagatzen da, nahi baduzu eh, jan uh, eh, piskat uh, eh, orekatua behar duzu jatekoa erosi, telebista pagatzen duzu, nahi baduzu frigotipi bat zure zeldan, uh, ez da beti posible, baina posible delarik pagatzen da ere, presondegian degian ez da fitxik doainik, eh? Eta mazten zat, be, beren hilabeteko uh, dituzten entzat, eta hori uh, guzia erosten da presondegian. Beraz, presondegia biziki kostatzen da, eta gehiago ino familiari zu pentsatzen alduzu, uh, baionan, uh, ba, familia baionan balimadu eta baionan presu balimadu, nun baitor. Baina mm, muga hortan alemanak eta arrestatzen dituztelarik, eh? alemaniatik edo inglateratik edo parixetik ere, diten den jendia bisitara, ba, pentsatzen, zu, pentsatzen alduzu ze gastua den. Eta kondena ondutik eramaiten dituztelarik mondo marzanera, ba, mondo marzanera joan merda. Eh? Mm. Eta autorik ez delarik, eta, eta ez da autobusik. <laughs> Ez duzia, senditzen bardin gaizak, mentuz, eh, eh, egitzen hasi giela hor ikusititzu, zaintzaliak eh, be, greban sartututzu, jale zain aspaldi, bai unane bai, ez da egostena, jamini bat mendu hau, hor, duduzu zerbait egituko dela ez? Alor, zaindariak, zepoan uh, dira, janen dute. Zenta mm, hor bazen eh, izan zen uh, Arthur Freyer izena du uh, idazle bat, eta horrek egin zuen uh, berriketari <laughs> ikasketak, eta nahi zuen justuki presondegiari buruzko uh, bat egin, eta eta ezin izan zuen, ez zituen baimenik, beraz pasatu zuen zaindarien uh, konkursua, kusteko egiazki nola pasten zen uh, barnean, galdu ditu ama boskilo, Eta, uh, sei labeten burian, eh, ezin zuen gehiago soportatu, atera da. Me berak jaiten du, uh, uh, zepoan harrapatuak dira. Mm. Ez da git, uh, gu persona bezala normala da, jendiak uh, buluzi araztea gure Normala da, beren gutun guziak idaz, irakurtzea. Afen, lan jera ez da hortan, hori guantanamon ere ez da egiten, jendiak buluzi araziala gaur egun badira beste medio batzuk jendea buluziara zigabe. Gaur egun, frantzese estaduan, hori egiten da. Eta zaindariak, uh, zepoan harrapatuak dira. Eta jakin behar da, uh, <laughs> ez nahi zaindarien aldezareko, me zaindari anit, uh, langelditzeak badituzte, uh, badituzte, lazo, lahiak, psikologi mailan. Mm Untxa, bon, be, ez dakit, hortan usten izugu, salbi bai beste zerbait eraiteko mezua hortaz? <laughs> ez da, sistema bera, sistema eh, ez da, ez da egukia, gehiago ezari, uh, eh, eh, jendean laguntzeko, ez ber gizertaratzen, gizertaratzen usu, eh? gero gauza ere, ez dakit, antzidut, izanen dira. Eh? Mm. da presondegian sartzia norbait gainera, hausirik gabe, edo, edo hausiarekin, eh? eh bizkilaria da, ez da erran behar da uh, pertsona horrek segur bere lana galduko duela, eta, eta bere apartemendua, eta usu familia ere uh, mozten dutu. Egoera hain gogorra da, bizitatzera joaitia, uh, armenak hor mozten dira. Ikusten duzia, bardin, uh, oaiko gobernia ekin, Belu bederako horrekin, malgor euh, malgortarzun habo edo euh, ber, zuetako bergaiza duzu, bergoberniak, gobernio kanbio bena berbergaiza. Eta, latzen, eh, berdin segitzen dute. E, Ni bakit egiten ditugu eh, permanentziak baiunako gian berdin segitzen du sistemak.